Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում լողական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է Արցախ բրենդի Փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Վիոլետա Գևորքյանը։ Արդեն երկար տարիներ է ինչ Ասկերանում տեղակայված Արցախ բրենդի Փակ բաժնետիրական ընկերությունը ղեկավարում է մասնագիտության գինեգործ Վիոլետա Գևորքյանը։ Տիկին Գևորքյանի աշխատանքային փորձը գործնական հետքն ունի գործարանում։ Ավելացել են ոչ միայն գինիների նոր տեսականիններ, այլև ավելի ճիշտ թող Տիկին Գևորքյանը պատմի գործարանի ապագա ծրագրերի մասին։ Անկեստացած Արցախյանային ռադիոյի լողական իսկիներ հաղորդաշարը միշտ կապերի մեջ է եղել Արցախ բրենդի կոմպանիի ընկերության հետ, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով այս անգամ ուշացավ մեր հանդիպումը, իսկ շնոր շշերով եք զարդարել ձեր սենյակը։ Ինչ այսքան նորություններ ունեք։ Բավական նորություններ ունենք եւ տարից տարի կարելի ասել մեր տեսականին թարմացվում է եւ որպես տեսականի եւ արտաքին ձևավորում բախ եւ ավելի ասեմ նշանային տոփերին ավելանում նոր տեսականուց բացի նաև նոր ձևավորում։ Այսինքն դիզայն։ Այո, այսինքն դիզայն։ Որտեղ է ձևավորում։ Դիզայնը դիզայներական աշխատանքները կատարվում են Երևանում։ Մենք ունենք ներկայությունը Երևանում, ունենք դիզայները, որ աշխատում է դրա վրա եւ բավականին լավ է աշխատում։ Իսկ դա քանքայում չէ։ Այո, միանշանակ թանկ հաճույք է։ Նայած, կա միջինից միջև շատ-շատ թանկ հաճույք։ Հատկապես փայտի հետ կապված, ասենք, դիզայներական աշխատանքների կապված փորձել եք Արցախում լուծում տալ։ Մի մասը ստացվում է, մի մասը չի ստացվում, որակը չի ապահովում մեզ, ձևը չի ապահովում։ Ուղղակի ինքը ողքան պատմեք ընկերության մասին։ Արդեն 4 տարին ես աշխատում որպես տնօրեն։ 4 տարվա մեջ կայրասեր գործարանը առաջ է գնացել բավականին, հատկացած տնորեն, ով էլ որ գալիս է սկսում աշխատել նոր բան ավելացնել։ Գործարանը տեսականին բավականին շատացել է։ Արտադրում ենք նրան գինի, կիսաքաղցր նրան գինի, արտադրում ենք 15 տարեկան կոնյակ։ Ղարաբաղի 25-ամյակի կապակցությամբ թողարկել ենք 25 տարեկան ոսկե թութ, ոսկե պլատին կարելի ասել 25 տարվա հնացմամբ Նրանք նորություններ են, այո, նորություններ են, որտեղ դրանք բավականին աշխատատար process-ներ են, դրանց ամեն մեկը պահանջում է շատ ավելի երկար հնեցում, դրանց, ասենք, եթե մենք հիմա նոր դար թողարկում ենք, դրանց են ամենասկիզբը գալիս է շատ-շատ ավելի վաղուց, ասենք, նախապատրաստական աշխատանքները, որոնք վերում հասցում են 10-15 տարի հետո նման արտադրանք ունենալու։ Քանի աշխատող ունեք Ունենք 100-120 հոգի աշխատող, պլյուս սեզոնային աշխատանքների ժամանակ այգում ներգրավում են նաև ասենք ժամկետային աշխատողներ։ Սեփական այգի ունեիք ժամանակ։ Սեփական այգին այո գործանը ունի իրեն հողատարածքը, որտեղ կան թի, հունի, խաղողի, տարբեր մրգային հատու ծառեր։ Հաջող ենք ասում եւ չենք հոգնում կրկնել, որտեղ դա ինչ որ միտեղ մեծ հպարտություն է մեզ համար, որ չքնաղ բնությունը դա աստո պարքերն է արցախցիներից իսկ դուք կարողանում եք օգտվել բնության բարիկներից։ Միանշանակ, եթե մենք այսօր մտերում ենք թութ եւ թթից պատրաստում ենք տարբեր տեսակի թունդ ալկոհոլային խմիչքներ, ընդհանուր կլասիկ եղանակից, ասենք սպիտակ, ընդհանուր միջև հնեցու միջև 20-25 տարի բնական օգտվում ենք։ Ունենք նաեւ հոնի թունդ ալկոհոլային խմիչ նուրը բացառապես թերում ենք միայն մեր այգու նուրը։ Ստացվում է, որ մենք օգտվում ենք բնության ապարքերներից։ Հարաբաղին բնորոշ։ Վայրի տանձը, խնձորը, պանդան։ Դուք հայտարարություններ միշտ տալիս եք, երկու ժամանակ մենք տալիս ենք հայտարարություններ, առաջարկում ենք, որ մենք պատրաստ ենք ընթարած գնալու, օգնելու, տրամադրել եւ մարդ, եւ տեղափոխման համար մեքենաներ, Բայց չի ասի շատերն են ասենք արձագանքում մեր առաջարկին, հենքան որ ես չգիտեմ, գիննել ենք առաջարկում։ Ես կասեի մարդիկ ալալում են աշխատեն շատերը, իմ մոտ է տպավորությունը։ Ղարաբաղում իմ անձնական կարծիքն է դա։ Իհարկե այս տարիների ընթացքում ձեռք բերած իմ կարծիքը, որ մարդիկ այսօր Գորիսից վերում հասցնում են ստեղ, Շամշադինից մեզ թութ են առաջարկում, ընդհուպ վերեն հասցնեմ ստեղ, հոնը մենք խնդրում ենք, առաջարկում ենք, բերեք, երբ որ այգիները լցված են հոնով, ալալ վճարում են գնան հավաքեն բերեն։ Մենք բերում ենք Ալավերդուց հոն, Գորիսից հոն։ Գինը արդեն գիտեք իսկ ժամանակի ընթացքում որոշվող գինա դա տակարկելի գինա։ Բայց գիտեք գուցե շուկայականից ցածր են դրա համար։ Ոչ, մեր վրա բավականին թանկ է նստում, պլյուս տեղափոխումը ալավերդուց միջև ստեղ, երբ որ մենք մեր մեքենաներով ենք տեղ, բայց մարդիկ չեն ուզում հավաքեն, չեն ուզում բերել։ Կիլոներով ալանում են, թութ իրապայգին են փախում այգետին, նրանք չեն ուզում բերեն, 100, 120, 130, 140 դրամով հանձնեն ստեղ, չեն ուզում բերեն։ Համաձայն եմ, դուք մասնագիտությամբ։ Ես մասնագիտությամբ գինեգործ եմ։ Օրինակ դուք ինչ գինի եք խմում ճաշի ժամանակ։ Ճիշտ ասած չեմ ասի, այտենց շատ օգտագործում եմ դա նաև մասնագիտություն է։ Այո, գինին միանշանակ առողջության համար խիստ անհրաժեշտ է, հատկապես կարմիր գինին, որը ունի հակասեպտիկ, հականախիչ ազդեցություն։ Գինին դա առողջավար product է։ Իհարկե չափի մեջ։ Ես ինքս գինի շատ ժամանակակ եմ օգտագործում։ Եթե խմում եմ, նախընտրում եմ կարմիր դառը լինի։ Շատ սիրում եմ մեր հաղթանակ կամ խնդողնի գինը։ Դուք եք արտադրում։ Այո, մենք արտադրում ենք հաղթանակ, խնդողնի, ունենք մեր շատ հրաշալի գինի։ Այո, դա մեր գինն է, խնդողնի։ Ունենք Արցախ շուշիներ հնեցման մինչև 3 տարի սպիտակ եւ կարմիր Արցախ շուշի, որոնք տակառների մեջ։ Ա իրենց հատուկ տեխնոլոգիաներով են պատրաստվում, ասելով բոլոր մշակման տեխնոլոգիական փուլերը։ Մեր գիներները հիմնականում սպառվում են Ղարաբաղում։ Ունենք լավ շուկա Ղարաբաղում, ված չի գնում։ Ունենք Հայաստանում մեր ներկայությունը, որը ասենք սպառում է Հայաստանը, նաև Ռուսաստանում։ Բոլոր երաշտան հարցերով զբաղվում է մեր հիմնադիրը Գյորգի Միսակի Օհանյանը։ Եթե փորձել եք համեմատել գները, հաշվի առնելով Արցախյան բույրը շշերի մեջ, մի քիչ ավելի թանկ է մերը վաճառվում դրսում կասեք։ Հա։ Ճիշտ ասած ես շատ չեմ կարողանում այդ գների հարցով այդքան զբաղվել, գնային քաղաքացիական զբաղման մեջ եմ։ Նադիրը դրսում թե ինչքան վաճառում, ես չգիտեմ, բայց բնական է որոշակի պետք է ավելի թանկ վաճառվի, քան ստեղ, որովհետև մտահոգման հարց կա։ Ես հիմնականում արտադրող եմ եւ ստեղից տալիս եմ մեն գնով, որի մեջ ես տեղավորվում եմ։ Թե դրսում որքան են վաճառում, այդ արդեն ասեի տարեստարի շուկան ավելի օնլայնում։ Այ հիմա օրինակ Արցախ Ամերիկայի պատերի վրա ենք աշխատում, մոտակայորեն պետք է ասենք արդեն։ Ինչ է քողարկելու Ամերիկա։ Իրանք ուզում են թութ, հոն, ծիրան, Ծիրան ունի՞ք։ Այո, Ծիրանը վերելու եք Հայաստանից բնականաբար։ Ծիրանը մենք վերում ենք Հայաստանից Արարատյան դաշտավարից, դեղը վերում ենք Արարատյան դաշտավարից։ Տանձը վերում ենք Ալավերդից, հիմնականում մեր խաղի այգու բերքն ենք ընթերում։ Նուրը մեր այգու բերքն է։ Եվ վերջին հարցը դատելով ձեր գովազներից, ինչ գովազներ են, որովհետև այսօր Հայաստանում մի քանի ընկերությունների հովանավորն է Օհանյան այնու ընկերությունները, պիտի ասեմ, որ ձեր աշխատանքները լավ են ընթանում։ Հարկասոչեմ դժգոհում։ Հատկապես մեր Օհանյան ովին բավականին ընդունված, սիրված, ճանաչված ով է Հայաստանում, նաև Ռուսաստանում էլ։ Լավ չի, արդեն գոհ են։ Մեր աշխատանքի հիմնական գնահատականը երբ որ հաճախորդը գոհալու մեր աշխատանքից։ Դրանից մեծ վարքի գոյություն Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ զրուցակցուհիս Արցախ բրենդի Փակվաժնի դրական ընկերության գործադիր տնօրեն Վիոլետա Գևորքյանն էր։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանից ձեզ համար աշխատում էին հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Միջնոր հանդիպում։